بسم الله الرحمن الرحيم Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. يا أيها المزمل Ey kiyimiga yugunib olg'uchi payg'ambar, قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا Keçinin azğınısından başqısı da yerimida yoki yerimidan mu azraqida yoki yerimidan ko'pragida namoz o'qig'in. Qur'onni tartil bilan, ya'ni dona-dona ochiq o'qig'in. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا Sana hakikaten tentenli Kur'an'ı nazil kılımız. İnne nâşi'etel leyli hiye eşeddu ve tu'en ve akvemu qîlâ. Şübhisiz ki keçinin kıyami, yani keçide kişinin ibadet kılış üçün uykudan uygunup duruşu en muvafıktır. Tınış bulgallığı üçün keçinin kıraati en doğru buludu. إن لك في النهار سبحا طويلا Haqiqatan kunduzi ish bilan oldirash bo'lasan. Shunga ibodatga kechisi berilgan. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا Parvardigoringning nomini yod etgin. Ibodatingda uningga to'liq yuzlangin. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا O məşriqnin və məğribnin pərverdigarıdır. Onundan başqa heç ilah yoxdur. Onu hami qılıb alğın. Yəni həmmə işini onunğa tapşırğın. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا Onların, yəni Məkkə kuffarlarının seni sehirgər, şair majnun degan so'zlarga sabr qilgin. Ularni chiroyliqcha tarik etgin. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا Ey Muhammad, mening oyatlarimni inkor qilguvchi davlatmanlarni men qo'yib etgin. Ya'ni ularning jazosini o'zim beraman. Ularga ozgina muhlat bergin. إن لدينا أنكالا وجحيما Şübihisiz ki bizning dargohimizda ularga egir ishkallar va kuydirguchi do'zax bor. وطعاما ذا غصة وعذابا أليما زقم زردن إبارة قالدن أتميدغان تماق وقطق أزاب بار يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا U kunda zimin va tog'lar qattiq tavraydi. Tog'lar bir dova tarqoq qumga aylandi. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا Shubhisizki, biz Firavunga bir payg'ambarni avatgandek, sizlarga amalinglarga guvohlik berguchi bir payg'ambarni avatdik. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا Firavun payg'ambarga, ya'ni Musa alayhissalomga osiylik qildi. Ya'ni Firavun Musa alayhissalomga iymon etmay, uni yolg'onga chiqardi. Ey Quraysh jamoasi, sizlar Muhammad alayhissalomga osiylik qilgandek, Piravinmi Musa alayhissalomga osiylik qilgan edi. Shuning bilan uni qattiq jazoladik. فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا Ey Quraysh jamoasi, agar iymon etmisanglar, dahshtidan bolalarning beshini oqartitadigan kundan qandoq saqlansizlar?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 الله إن الله غفور رحيم Ey Muhammed, şübihisiz ki Parvardigoring sening va sen bilan bo'lganlarning, ya'ni sahobalardan bir to'p odamning tahajjud namozi uchun kechining 3 dan 2 assida, yerimida va uchdan bir assida turadiganliginlarni biladi kechi bilan kunduzning uzunligini olloh oldin ola belgilaydi sizlarning uni hisoblab bo'lolmaydiganliginlarni olloh biladi olloh sizlarga rahim qildi ya'ni kechida tahajjud namozi o'qishning farzligini amaldan qoldirdi tahajjud namozidan sizlarga qulay bo'lganini o'qinglar olloh bilidiki ba'zinglar kasal bo'lib qolasizlar ba'zilar allohning fazlini tilab ya'ni tijorat qilib yer yuzida safar qiladi Yəni bəzilər Allahın yolunda cihad qılıdı. Şunun üçün onundan, yəni təhəccüd namazından qulay bolğanını oqunlar. Fərz namazını ada qılınlar, zakatını berinlar, Allahqa qarzi əsənə berinlar. Yəni Allahın razılığı üçün yaxşılıq yollarına pul mal sərf qılınlar. Özünlər üçün dünyada qaysı bir yaxşı işni qılsanlar, Allahın dərgahında texmu yaxşı, texmu kat savabqa yerisizlər. Dünya bolsa panidir oxirat bo'lsa boqiydir yaxshi bandalar uchun allohning dargohidagi savob hammadan ortiqdir allohdan mag'firat tilanglar alloh haqiqatan noiti mag'firat qilg'uchidir noiti mehribondir